เสงบุวายามันตวัตตาทิคุณาทิยุตโตสวนตาทิยานักรุณาอิธรรมาปะตันโตโอเตติโยตุันตังกัมมลังวัตุ ปันญามหังกรรมรุนังเทระพาจิเนตังโอตวโยตามปะปานินังกระดันังเกมมุตตมังปันตมันโดสติกานังวันทานิตังสิเรนัง อุปปัสสะปัสสมิกาโสภะพุทโธเนธานิกิสรุมพุทโธโสปัสสะปัสสะวิทาตา ังไมยายังพุทโธปฏิจันตุอัจยังตังดารันเตสังบริตุมาพุทธตอันตมยังธรรมานุสติมยังตโรมเสสวาคาโตสัพวตาธรรมโมสันเตมิโกอาคาลิโกเอติปันติโก โอปัญญิโกปัญญาตังเวทิตามโอปิญโยติติสัมปมยังสัมมาทิฏฐิสิงสารมัสเสงสาวาสัพพะทิคุณโยภาวะเทนะไตโรโยมาปะปาปะปะริยาติวิโมภะเปโร อัมโมกุโลตัปปัตนาตัตตาริตาลีปันธามหัตะมถรังวรธรรมเมตังอัมโมยโยตัมปะปานินังกระนังเกมมุตตมัง ตัวติยานุสติทานังวันทามิทังิเรนะังธรรมังกาอัรตมิทาโตวะธรรมโมเมฆามิจิตโรธรรมโมตุปัญจกาตาจวิตาตาจยิตาสเม ธรรมาตาพังมิกาเทมิตรเรันเยวิตันจตัง วันทันโตสังเกเรสาเยธรรมาเตวตุธรรมตังนาติเมตรนังอัญญังธรรมโมเมตรนังวรัง เอเตนัสัจจวัจเจนวัจยังปัจจุตตะเนธรรมัเนวันธรรมังเนนยังบุญยังปัจจุตังอิทานสัพเพติอันตรายาเมวะเอตุงทาพเตสัสังนายินวัจจวัจเจตสังวา ธรรมเมกุกรรมังกัปตังมยายังนัมโมปฏิกันตุอัจยันตังอารันเตเรตังวริตุงวัธรรมเมอันตรมยังสังขานิสตินยังกโรมัสเตอธิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆ โอุจุปฏิตันโนภะโวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะโวะโตสาวกสัูโฆปามีจิปฏิปันโนภะโวะโตสาวกสัูโฆ ชาจิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริตาบุคลาเอสัพพะวันโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญญริกรณิโย อันโนตลังบุญยังเอตังโลกังสาคิทั้งพลยังสังขานปิจิติงกรุมาสิองธัมมัจโตสุปฏิปันติคุณาติโยตัวโยตัมยิโตอติยปุปปะรัตัมปเตโต ตินาทิธรรมภาวนาสยกายติโนวันนามหังธรรมริยานพันนังสุตตังสังโฆยวันตังปปานินังสารนังเกมมุตตะมังสาธิยานุสติกานังวันตามิตัมสิเรนัง สัมปัสสะมัสสมิทาโตวัสัมโพเมสามิเกตโรสัมโพตุตัสสะปาตาจวิตาตาจอิตาสเมสัมปัสสะมมิยาเตมิตริลังเดวิตังจิตัง วันนันโตอังจะเดสามีสังกาโตปฏิปันนตังนาทิเมตระนังอัญญังตัมโอเมตระนังวรังเอเตนะสัญจวัตเตนวัตเยยังตัสสุตัสเม ตังธังเอวันธรรมังเดินให้ยังปุญยังปัสสุตังอิทัปตังเกปิอันตรายามิมเหตุมตังจเกิดเกิดตังกายนวาจายวเจตสาวาตั้งเจกุกรรมังปะตังมยายังตั้งโกปฏิกรรมอสุอัตยันตังอาเรสังโมริตุวั้งเก

เรปุโนจักขาคิเร Amen. ภาโน นา กาเมจะรูเปจิริสิกรัตเตนจันตริเกวิมาันเนมอิเปรเตจะคาเมงตรวนะขหเนเขวตุมิเกตเตม มาจายันตุเอวานจละละวิตเมยักขะคันทัพพนาคานติดทันตาสันตติเกยานวิรวันนังสานตัวเมสุนานตู อมาตวนการโรอยมปัตันตาธรรมาตวนการโรอยมปัตันตาธรรมาตวนการโลอยมปัทานตานโมตัสสะ เอทะโลกันตะเรเอวาคุมมาคุมมาจะเทวาคุณาคณะคณะพยาวตาสภกาอลังเอเตอายันตุเทวาวรกนะกมะเยเมรุราเชวสันโต สันโต สันโตสาเหตุงมุดิวรวจนังสตุมขังสมักขังสเพสุจักวาเลสุยาคาเทวาจะพรมมุโนยังอเมกตังคุณยังสัพสัมปติสาทกัง สเพตัง อนุโมติตวาสมคาสาสเนเอรตาปัมมาตริตาโหนตุอารคาตุวิเศสโตสาสนัสสะจโลกัสสะอุทีปวตุสัมพทา สาสนัมปิจโลกันจาเทวารคันดุสัพพทาสถิงโหนตุตุขีสัพเพปริวาเรหิอัตตโนอะนีคาสุมนาโหนตุสหสัพเพหิยาติพี ราชโตวจรโตวามนุษย์ตัวาอมนุษย์ตัวาอาคิโตวาอุตกะโตวาปิสาจโตวาคานุกะโตวากันตกะโตวานาคตโตวาชนะปัทโรปโตวาอสธรรมโตวาอสันติติโตวาอสปริสโตวา จันตหัติอัสมิกปพนาโกโกไรวิชิกามณิสปัติอิปิอัจจตระชาสุกรมหิตายาคารคาสาธินานาพยโตวานานาโรคโตวานานาอุปตวโตวาอารักขังคันหันโต ปณิธานโตปทายตถากตัสสะทัสปารมิโยทัสอุปปารมิโยทัสปรมัตถปาหารมิโยปัญจมหาปริจาเหติโตจริเยปชิมัพภเวข้าภาวกันติงชาติงอภินิกมนังประธานจริยังโพธิปันลังเก มารวิจยังสัพพัญยุตยานัปฏิเวทางนวโลกุตรธรรมเมเอติสัพเพปิเมพุทธปุเนอาวจิตวาเวสานิยติสุปาการันตเรสุติรามยติงปริตังกะโรอนโต อายตมะอนันตเทโรยคารุญจิตตังอุปัฏฐเปตวาโกติสตาสเตตุจักวาเลสุเทวตายะสานัมปฏิคันันติยันจเวสาลิยัมปุเรโรคามนุสตุปิกาตัมปูตันติวิธรรมพยัง อิปมันตรธาเปติปริตันตัมปนนาอะมาเฮเอยานิตา สุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนันติสัมภวังวิรัตติทายติเกภวัสมิงเกขีนาพีชาอวิรุณวิชันทานิพันติติรายะทายังปฏิโพธิธรรมติสังเกรตนังปฏิ ติโหตุยานิพระุทธานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเหตถาคตังเทวมนุสสกุชิตังพุทธังนามัสสามสุวัติโหตุ ชิตังธรรมังนามัสามาสุวัติโหตุยาเนนะโพธานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเทตถาคตังเทวนานุสโพชิตังสังฆังนามัสามาสุวัติโห ยุทธยานันติสันโตอาสวะทยังกิทิธรรมังอนุปัตโตอิทิมณปันญมามิ งนัมานิอังโสโสภาวิรัตติโตโยโส สาเปติปารังชนังหันสมานังมหาวีรังหันตปาปังนัมามิหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัมมาเทเสสิปานินังสังสารังสังวิกาเตติสัสัมพุทธ มัตติโนมานิโตเอ Sarah. ตังโลกสัมปทังรัชโทสาธิเกระเสหิระหิตัมตัมนามามิหังนะนามิโตเยวะพังเมหินารเท เสติวิธรรมเส สังกัมมันาตาเรตาริยังสังนมามิหังสัพสมตัญโยวรสีเรนะสมาธิวรโรชิโนสยามภูยานสัมปันโนชนะหวาจังนมามิหังทังพันโตโยสกติตานิสมิตวาปิสเตวกัม นุภะมหตา नमो मे पुटते जगारतनन्दे

كي وثيق تذكر مزوح الجمال تنفعت مزوح العسل وحب وسيح وجمال لبسوتك كيك تعقم مكنا مهيد يثيق تذكر مزوح الجمال تنفعت مزوح العسل وحب وسيح وجمال لبسوتك

فقر المطار أيام قالت جفات المطار فقعت يوم وسيا وقوم بقرار كتاب عن جبل تستقر المطار أيام قالت جفات المطار فقعت يوم وسيا وقوم بقرار كتاب kuna majino dinandoagotinagole ayana mandivatanolevantawambidayoitayailayamanale aparajikapalangtete

kita usul labanaya lanjut kesenangan lanjut kita kesenangnya mandi pakana kita sampai tulen jual bodoh hari sekarang waktu waktu waktu waktu

วิวันชัยเยสัพพทุสัพพโสสัพพโรธสัพพไัยสัพพเคราะห์ใดใดหายไปนั่นเป็นเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันเพราะเดือนเพราะเดือนเพราะได้เพราะปีเพราะหายเสนียจันไรหายไปชัดพันสัพพะลาพันสัพพะทะนังพระวันตุเต นิพระธรรมเวตันอาคเนรัสนิปสังภานะ ทุกขโลภะขยังววันชัยเยสัพพะ Amen. ในสัมภะใดใดหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะ ยังวิวันใจเยสัพพ นังติสานรัสเมปะตัมเมตังติสานรัสเมตัะสัง soul. พุทธิภาวายะสัตตานังสมิธังเนจุเนคดิมาตาปิตาจาันตระรณิรังรักขันติบุตรังเอวังธรรมเมนะราช